Како што знаеме во текот на оваа година, многу проповеди од ова место беа одржани на тема оправдание со вера. И јас би сакал денес да продолжам онаму каде што застанав, проучувајќи ја темата за празникот Јом Кипур, еврејскиот празник Јом Кипур, или денот на помирувањето. Тоа беше проповед од некаде пред месец дена. Така, точно, на 8 октомври беше одржана, бидеќи тогаш беше Јом Кипур, тогаш беше според еврейскиот календар денот на помирувањето. Значи, денес и ова предпладна и навечер ќе продолжиме да зборуваме за помирувањето воопшто не само за денот, бидеќи за тоа стана збор во таа проповед, туку за помирувањето воопшто, онака како што тоа е представено на страниците на Стариот Завет. И јас би сакал на самиот почеток да ви поставам едно прашање кое што може би звучи реторичко за одговарање, но праксата за жал покажува дека е и многу реален проблем на многу христијани во светот, вклучително и на адвентисти на седмиот ден. Прошањето е следното. Дали ако некогаш откриете дека тоа што досега сте го верувале било погрешно и дека треба да се корегирате, дали ќе ја прифатите таа нова светлина што треба да ве корегира, или ќе сакате да си останете по-старо, да си останете во заблуда. Тоа е прашање за размислување. Секој еден од нас поединечно. Но, јас би ве подсетел, доколку сте го знаеле, а би ве информирал за едни зборови изречени од сестра Елена Вајт, според кој вистината никогаш не трпи ако се испитува, ако биде изложена на испитување. Таа може, како резултат на испитувањето, само уште повеќе да засветли, уште повеќе да заблеска. Ако пак во тоа испитување откриеме дека нешто што сме верувале и мислеле било погрешно или дека било заблуда, тогаш ние не треба да се, праш, да се плашиме да, од тоа откровение, значи да бегаме <laughs> од, од вистината, туку, ако испитувањето открие дека сме биле во заблуда по некое прашање, тогаш е време да се коригираме. Вака ги парафразирав незините зборови. Колко што се секавам на нивниот оригинал на англиски јазик. Меѓутоа и без овие неизини зборови верувам дека секој еден од нас, како човек воопшто, не би сакал со сила да остане во некоја заблуда, само затоа што таа заблуда е може би омилена. Самите луѓе велат вестината е подобра, дори тоа што е лоша. Дори тоа што е болна. Што сакате? Болна, тешка, вистина или сладка заблуда? Во што сакате да живеете? Зошто е подобро да се живее во вестината, макар и ако е болна? Зошто е подобро да се живее во реалноста, макар и ако изгледа тешка таа реалност, отколку да се живее во заблуда? Затоа што вистината, како прво, самиот Господ рекол, ќе ја познаете вистината, и вистината ќе направи што? Вистината ќе ве ослободи. Много интересни зборови таму во Евангелието според Јован, 8 глава. Вистината ќе ве ослободи. Сакате да бидете слободни? Значи, дури ако вистината е тешка, дури ако вистината е болна, вистината е таа што ќе ве ослободи. Сметаме на тоа заблудата е таа што ќе ве држи во некакво робство. Е сега, робството може да биде и сладко робство. Например, од една страна робството е поим за нешто тешко, мачно, дури и неподносливо, но од друга страна е нешто сладко. Израелците дека биле во египетското робство, поднесувале многу маки, неволи, страдања, меѓутоа им било многу пријатно да јадат од египетските лонци, како што понатаму сведочеле кога веќе се наогеле на пат кон ветената земја по пустината. Тогаш ги барале египетските лонци, бидејќи им не достигале. Сакале да се вратат на египетската храна, на египетските навики, затоа што не им се допагала пустината. И ние поминуваме денес низ пустина, бидејќи Божите ветувања не се се уште реализирани во целост. Дори со второто Христово доаѓање, дури со Божето царство на оваа земја, после страшниот суд, после воскресението, општото воскресение и на праведниците, и на непокајаните грешници и нивниот суд, дури со безсмртноста и со сето оно што Господ го ветел, а со својата сила и го докажал, во многу случаи низ историјата, најмногу кога самиот Божи син живеел и чекорел по оваа планета, дори тогаш ќе бидат реализирани Божите ветувања во целост. Затоа и ние на пат кон Божето царство се ногеме ни спустина и во оваа пустина, че оваа пустина не е рајот што Бог го ветил, оваа пустина тука. Ние сме на пат кон Божето царство. И иако уште сега можеме да живееме во една рајска атмосфера, да живееме во радост и во благословите што Господ ги дава, кои што доаѓаат од верата, сепак ние сме на пат, ние сме во пустината. И додека сме тука, ние ќе се соочуваме со неволи, страдања, тешкоти и нема се да биде розово, нема се да биде сјајно, но сепак вистината е таа што ќе не ослободи од секоја неволја, од секоја страдање, од секоја искушение, од секоја мака. Само вистината е таа која што може да не утеши во тој момент, да ни помогне да ги совладаме тие неволи, да излеземе како победници и да продолжиме да чекориме напред на патот кон Божието царство до денот на Второто Христово доаѓање. Или пак до последниот ден од нашиот живот, бидејќи со смртта завршува времето на милоста, завршува и борбата и следното што предстои е воскресението судот и за праведниците Божијето царство, Божијата награда. Кога зборуваме за помилувањето, битно е да забележиме дека досега повеќето христијани, како што говорев во текот на оваа година, вклучително и 27 ден, имале погрешно сваќање за самото оправдание со вера. Всушност, оправданието мнозина и воопшто не го гледале по пат на вера или преку вера, току на други начини, зашто зборувавме детално во минатото, но сега би сакал да укажам на тоа дека погрешното разбирање на Евангелието на некој начин погрешно ги толкувало и ги толкува и старозаветните символи од старозаветното светилиште. Да се подсетиме за пример од денот на помирувањето. Што кажавме во врска со прашањето на кој начин се оправдувал старозаветниот израелец дали со својата жртва за грев, што ја принесувал од своето стадо, било кога во текот на годината, кога ќе сгрешил и сакал да се покае за својот грев, или пак се оправдувал со жртвата на првосвещеникот, принесена на Јон Кипор, односно на денот на помирувањето. Кажавме дека Израелецот не се оправдувал со својата жртва, тој тогаш добивал простување, му било простено, и како што споменав мејатата сабота, самото простување, самото помилување не значи оправдание. Порастантите така веруваат, но тоа е погрешно. Самото простување, самото помилување по себе не е оправдание. Треба се случи нешто повеќе за оправдание. Значи, Израелецот добивал простување за својот греф. Секогаш кога принесувал жртва за греф, онака како што било пропишано во Мојсеевиот закон. Меѓутоа, добивал оправдание и помирување со Бога остварувал дури кога? На денот на помирувањето или Јом Кипур. Да прочитам некои текстови во оваа насока, за да не зборувам јас, туку да зборува Господ. И за таа цел ќе ве повикам да отвориме во Божијата реч, во третата книга Мојсеева, или Левицката книга, зависи каков превод користите. Значи, третата книга Мојсеева или книга книга, четвртата глава. Од оваа книга зборува за разни жртви, кои што треба да се принесуваат во Старозаветниот Израел. Значи, зборуваме за древното израелско обштество пред Христа, каде што според Мојсеевиот закон биле пропишани еден куп жртви, церемонии, ритуали и обреди кои што требале да се извршуваат во текот на целата година. Почнувам да читам од првиот стих. И уште му рече Господ на Моисеј, велејки. Кажи им на синовите израелски, значи ова се сега Господови зборови. Кажи им на синовите израелски, ако некој сгреши пред Господ, не сакајки, против која и да било заповед Господова, и изврши нешто што не треба да прави, и ако помазаниот свештеник сгрешил и го обвинил народот тоа за гревот свој што го направил, нека му принесе на Господа за гревот од крупниот добиток теле без недостаток. Ке се сетите за Јом Кипур, на кој начин самиот првосвещеник требал да се очисти од својот греф и од гревот на својот дом. Со принос на јунец, значи можеме да речеме пак теле. А што било жртва помирница за, за гревот на целиот народ, на Јом Кипур, тоа бил господовиот јарец. Значи, за народот беше господовиот јарец. За самиот првосвещеник е за неговиот дом јунец. И овде гледаме дека за било кој помазан свештеник требало за некој негов грев да се принесе теле. А што требало да принесе обичниот израелец, кој што не бил свештеник, за некој негов грев? Да почитаме во истата глава, 27 стих, понатаму. Четврта глава, 27 стих. И ако некој од народот сгреши и не сакајки направи нешто што Господ забранил да се прави, виновен е. Кога ќе узнае пак за гревот свој што го направил, тогаш нека принесе дар свој, коза од козите свој без недостаток поради гревот што го направил. Зошто свештеникот, било кој свештеник, па и првосвештеникот, принесува теле за својот греф, а обичниот народ во случајов коза. Има на други места јагне женско и така натаму во <coughs> различни ситуации. Затоа што гревот на свештеникот во Божи очи е каков? Во однос на гревот на обичниот верник – поголем. Во Божи очи, гревот на свештеникот е поголем од гревот на обичниот верник. Затоа и во Стариот Завет, свештенството требало да принесува телиња и јунци за своето очистување, за своите гревови, а обичниот народ кози, јагниња, значи поситен добиток. Можете да ја читате целата оваа четврта глава, која што зборува за разни жртви кои што требало да бидат принесени во случај на греф и тоа како што читаме во случај на греф несакајки во вториот стих. Затоа што во Стариот Завет Господ не толерирал никакви своеволни гревови, намерно направени гревови, за такви гревови немало оправдание, немало простување, туку смрт. Тоа го посведочи апостол Павле во последнето до евреите, велејки дека првосвещеникот влегувал еднаш годишно во светињата на цветињите со туѓа крв, не без крв, за, заради гревовите на народот направени во незнаење. Што се случувало кога народот или некој од народот ќе принесел жртва за грев или кога самиот свештеник ќе принесел за својот грев. Например, да го прочитаме делот што се однесувал за народот, што почнахме да го читаме од 27 стих. Значи, 28 вели, која ќе узнае пак за гревот свој што го направил, тогаш нека принесе дар свој, коза од козите свој, без недостаток поради гревот што го направил. И нека ја стави раката своја врз главата од жртвата за грев, и нека се заколе козата како жртва за грев на месото каде што се колат жртвите се паленици. Потоа нека земе свештеникот крв од неја на прстот свој, и нека ги помаже роговите на жртвеникот за сепаленици, а сета друга крв нека ја излева под подножјето на жртвеникот. И сиот лој од неја нека го извади како што се вади лојот од жртвата за помирница и нека го изгори свештеникот на жртвеникот за пријатен мирис пред Господ. И така ќе го очистиш свештеникот, па ќе му биде простено. За било која жртва што се принесувала за греф, на крај се вели дека на грешникот, на израелецот, било свештеник, било обичен израелец, ќе му биде простено. Можеме да читаме и во петата глава за некои конкретни видови на престапи или гревови, што требало да направи израелецот, И без да трошиме многу време за ова, значи да се принесе женско јагне или коза од стадото свое, вели шестиот стих од петата глава, и потоа со сличниот ритуал, како што веќе го прочитавме во предходната глава, свештеникот ќе го ослободи од неговиот греф. Ако некој бил сиромашен, пак во седмиот стих се вели наместо овца или коза можел да принесе две гулапшиња како жртва за греф, едното, а другото како жртва сепаленица и така натаму и така натаму. Во сите овие случаеви, кога значи, се принесувал се принесувала жртва заради греф, заради престап, секаде на крајот од обредот се вели дека на грешникот ќе му биде простено. Меѓутоа, тоа простување не значи оправдање. Со таа жртва што, што ја пренесувал грешникот, било кога во текот на годината, не се менувал неговиот законски статус од виновен тој не станувал невин или како што рековме мејатата сабота, од неправеден, не станувал праведен, само затоа што му било простено. Само затоа што бил помилуван, со други зборови. На кој начин апостол Павле го сведочи ова? Во последното да Евреите десетата глава, првиот стих, да забележиме што тука се кажува. Послание до Евреите, 10 глава, првиот стих. Бидеќи законот ја има само сенката на идните добра. Значи сенката го навестува она тело што доаѓа во иднина, идните добра. А не суштината на работите, никогаш не може со оние исти жртви што се пренесуваат секоја година, да ги усоврши оние кои пристапуваат Зошто тие жртви кои што биле пропишани во законот не можат да ги усовршат верниците? Затоа што кога би можеле, вели апостол Павле, тие жртви би престанале да се принесуваат. Некојаш би требало да се престане со принесување жртви за грех, ако повеќе не се греши. Ако верникот е веќе усовршен. Меѓутоа, фактот што се пренесувале секоја година, сведочи дека со тие жртви Израелецот не можел да, да биде усовршен. Но понатаму апостол Павле кажува што е суштинската причина зашто луѓето се враќаат повторно на грев, зашто луѓето ги повторуваат своите гревови. И ден денес, ние не сме ништо подобри од старозаветните израелци, ако ги исповедаме своите гревови и веруваме дури дека ни се простени, но потоа си се враќаме и ги правиме истите гревови, одново и одново. Па одново и одново има потреба за исповедање, одново и одново има потреба за простување. Во тој случај не сме ништо подобри од старозаветниот Израел само што ние не пренесуваме не колиме јагниња или кози, едноставно тоа го правиме поевтино, како што велеше брат Благоја. Но не сме ништо подобри, суштината е иста. Нешто не е во ред со нашата вера. Не живееме под благодата, не живееме во новиот завет, штом ги повторуваме истите гревови. Штом се враќаме на истите грешни навики. Вели, вториот стих, инаку би престанале да се пренесуваат, бидеќи оние што служат, еднаш очистени. Што веќе немаат тие што се еднаш очистени? Немаат веќе никаква свест за гревовите. Или некај преводи велат никаква совест, бидеќи грчкиот збор е ист. И за свест, и за совест. Значи, ако немате грешна совест, ако немате грешна свест, Ако сте очистени од тоа, тогаш вие повеќе нема да грешите. Звучи фантастично. Апостол Павле го опишува Новиот Завет со зборови кои што звучат фантастично. Оне кој што е оправдан со вера, оне кој што е измиен, очистен со Христовата крв, Тој повеќе не греши, апостол Јован дури вели, оне во кого е Божиото семе, кој што е роден од Бога, тој и не може да греши. Тој повеќе нема грешна свест или грешна совест. И како што Исус повеќе не умира, така и грешникот повеќе не греши оправданиот со Христовата крв повеќе не греши. И сега, ако, ако ние повторно и повторно грешиме, ако целиот христијански свет од било која вероисповед повторно и повторно греши, што докажуваме со тоа? Дека апостол Павле зборува бајки и приказни? Дека совршенството за кое што тој зборува е научна фантастика? или би рекле ние теолошка фантастика. Не, новиот завет е исто толку реален и исто толку вистински, како што некојаш вистински постоел храмот во Ерусалим, или пред тоа скинијата, шаторот, и сите тие жртви што се пренесувале во целата таа старозаветна служба. Тоа што не е во ред со нас, ако се вракеме на нашите грешни навики, ако одново и одново грешиме, дури и ако се нарекуваме христијани, исповедаме вера во Христа и Неговата крв, значи дека нешто не е во ред со нашата вера. Штом не сме така очистени, да веќе немаме свест за греф, Много интересно. Постојат многу адвентисти и теолози кои што веруваат дека тогаш кога Израелецот ја пренесувал жртвата за греф, тогаш тој се оправдувал со таа своја жртва. Всушност, ние уште еднаш потврдуваме тука дека Израелецот само добивал простување на греот. Но таа жртва не можела да го оправда. Таа жртва не можела да го очисти. Таа жртва не можела да го усоврши. Бидеќи тоа единствено може да го направи Христовата жртва. Овие жртви, или курбани, според законот требало да се пренесуваат секојаш кога луѓето ќе сгрешат. И секојаш кога грешат, принесувале жртви. Штом постојано принесувале, секоја година принесувале. Тоа значи дека тие не биле очистени. А што вели новиот завет? Колку пати Исус се принел себе си на жртва? Еднаш. Штом Исус еднаш се пред себе си на жртва, еднаш умрел, еднаш воскреснал и повеќе не умира, што кажува тоа? Дека таа жртва е доволна, дека таа крв е доволна, не треба ништо повеќе. За да бидете така очистени, за повеќе да не се греши. Да бидете очистени од внатре, да биде променета вашата природа, или вашата совест, или вашата свест. Да бидете ново создание, нова личност. Значи, Израелецот бил само помилуван, а вистинското оправдание, вистинското очистување требало да дојде со Христовата крв. А символ на тоа очистување бил Јом Кипур, денот на очистувањето кога првосвещеникот принесувал жртва за очистување и помирување за гревовите на целиот Израел. Е сега тука дојгаме до еден друг момент. Рековме дека битно, битен елемент, суштина на Евангелието, на вестинското Евангелие, на едното Евангелие, представува неговиот објективен елемент, што се однесува за целото човештво, универзално. Дека Христовата смрт универзално го откупило целото човештво. Со други зборови, Христовата смрт обезбедила универзално законско оправдание за целото човештво. Законскиот статус на целото човештво, на сите луѓе се променил со Христовата смрт, не со нешто што тие направиле поединечно или ќе направат. Но тогаш кога луѓето веруваат во оваа вистина, тогаш се случува поединечна промена во нивниот живот. Тогаш се случува оправдание со вера. Тогаш Светиот Дух ги прави луѓето праведни. Оваа вистина најдобро е илустрирана со зборовите од Светото Писмо и јас ке завртам тука во второто послание до Коринтијаните, а потоа ќе споменам една прекрасна илустрација која што ја потребила своевремено Елена Вајд од неизино време, од времето на Американската граѓанска војна, која што и порано ја споменавме, се секјавам, но ќе ја споменеме уште еднаш. Најнапред, значи, да отвориме во второто послание до Коринтијаните во петтата глава. Второ послание до Коринтијаните во петтата глава и да прочитаме со внимание што тука зборува апостол Павле до црквата во Коринт, може би најпроблематичната црква, или тука некаде заедно со галатјаните биле на тие две најпроблематични цркви во првиот век, заради кои и Павле потрошил многу зборови кои што денес ги проучуваме, еве и во нашата библиска поука. Значи, второ послание до Коринтијаните, петата глава, ќе почнеме да читаме од 14-тиот, па до 21-тиот, последниот стих од таа глава. Бидеќи љубовта Христова не гони да го мислиме ова. Кога еден умрел за сите, тогаш сите се умрени. Или изворниот текст вели, тогаш сите умреа со Христовата смрт сите умреа. Затоа вели апостол Павле, јас со Христа сум сораспнат во Галатјаните 2.19. Целото човештво ја платило казната за гревот, тогаш кога Христос умрел на крстот. Понатаму што вели? А Христос умре за сите, та живите да живеат не веќе за себе, си току за оние кои умре за нив и воскресне. Штом со Христовото воскресение сме добили нов живот, значи слобода од стариот грешен живот, од вината, од осудата, според тоа слобода од власта на законот, кој што имаше власт да не погуби со смрт заради нашите гревови, Тогаш, кому сме му должни за овој живот што го живееме? Само на Христа. И тоа, сите луѓе се должни, без оглед дали веруваат или не веруваат. Сите му го должат својот живот, својот сегашен живот, на Христа, на неговата смрт. Затоа Христос умре за сите та живите да живеат не веке за себе си, туку за оној кој умре за нив и воскресна. Зашто ние од сега никога не познаваме по тело, иако Христос го познаваме по тело, го познавме по тело во минатото, но сега веќе не го познаваме како таков. Исус некојаш бил на земјата во човечко тело и оние што живееле во тоа време, на тоа место, го запознале по тело, како што ние се знаеме еден со друг физички, по тело. Меѓутоа, Дошло време кога христијаните, повеќето христијани никогаш не го виделе Христа, значи и новите верници, како и ние денес, и ние денес сите можеме да речеме дека не го познаваме Христа по тело. Никогаш не сме го виделе Христа, никогаш не сме зборувале со него како што зборуваме меѓу себе, човек со човек, лице в лице. Па сепак, иеко не го познаваме по тело, тоа не значи дека тој е за нас недостапен, или дека не може никако да го познаваме, или дека тој не ни е близок. Бидеќи во наредниот стих, апостол Павле вели и така кој е во Христос, тој е ново создание, старото помина, и ете се настана ново или се се создаде ново. И сега 18-тиот стих. И понатаму. Забележите, бидејќи тука станува збор за помирувањето. А се е од Бога. Значи, човекот нема никаков удел во целиот овој процес на спасение и оправдание. Се е од Бога. Како? Кој не измери со себе преку Христос и не го даде служењето на тоа измирување. Кого Бог се измирил со себе, преку Христовата жртва, кој се е измирен со Бога? Забележте, апостол Павле не вели дека само тие што поверувале биле измирени со Бога. Поединечно, ние се измируваме со Бога тогаш кога ќе ја прифатиме верата во Христовата жртва, ќе се покаеме за нашите гревови и ќе се покориме на Божјата волја. Меѓутоа, кога Бог не измерил со себе преку Христа, преку Христовата жртва, во 19-тиот стих апостол Павле вели зашто Бог го измери светот со себе преку Христос. Целиот свет. Не земајки ги предвид престапите на луѓето и го положи во нас словото на измерување. Па така ние сме Христови пратеници, како да Бог зборува преку нас. Ве молиме во името на Христос, помирете се со Бога. Секи ги објасниме овие зборови и со нив ќе прекинеме, а ке продолжиме оваа вечер. Значи, апостол Павле вели дека со Христовата жртва на крстот Бог го измерил целиот свет со себе. Целиот свет треба да се свати во глобала, целото човештво не секој човек поединечно, туку целото човештво, заедно. Елена Вајд вели во контекст на овие зборови, дека преку Христовата смрт Господ го ставил целиот свет, го довел целиот свет под својата милост. Значи, зашто сите луѓе живеат еден живот во кој што никој од озгора, кога велам од озгора, мислам на никој од небесниот свет, не ги казнува постојано секој ден за тоа што го прават. И тоа, замислите, како би ви изгледал животот, како би ви изгледал еден ден, ако некој ангел постојано ве спречува да го правите тоа што, што не треба, што не е по Божија волја, а вие сакате да го правите. Пример, секој пушеш која ќе сака да запали цигара, некој ќе му залепи шлаканица, некоја невидлива рака и да не, да не може да, да биде спречен во тоа. Дали би сакале вие да имате некоја таква контрола во, во вашиот живот? Не, тоа би било безсмислено. Зошто? Бидеќи суштината на, на животот, зашто Господ не создал, е да ние од своја волја, од љубов, живееме во Негово друштво, според Неговата волја, а не, нема смисла, нема смисла кога е тоа без нашата волја. Зошто сите луѓе во светот живеат, дури кога прават најголеми злостарства? Така како што живеат, без било, како, било кој веднаш, уште пред или веднаш после тоа, да ги спречува или да ги казнува за нивните постапки, затоа што Христос го измерил целиот свет со Бога, целиот свет добил слобода, преко Христовата жртва. Но сега што? Апостолите велат, затоа ние станавме негови пратеници, сега да ја објавиме веста, дека Господ го избирил целиот свет со себе, дека повеќе не сме Божи непријатели, дека Господ ја превзел иницијативата за нашето спасение и го остварил нашето спасение преку Христовата жртва, И затоа сега таа вест, тоа Евангелие доаѓа поединечно до секој еден од нас со апостолската молба «Ве молиме во името на Христос, помирете се со Бога». Ако сега Бог го измерил целиот свет со себе, зашто до нас поединечно доаѓа оваа молба «Помирете се со Бога»? Затоа што сега ние треба поединечно, како поединец сега треба да се помирам со Бога. Треба да ја прифатам таа жртва, да се покајам за своите гревови и да се покорам на Божијата волја. Најбавиот пример со кој што Елена е илустрирала оваа вистина представува така наречениот закон за еманципација или укинување на робството во Соединетите Американски држави кој што Председателот Линкольн го подпишал во јануари 1863 година среде граѓанската војна во Америка. Кога председателот ја подпишал таа еманципација или тој закон, автоматски стапувало во сила што? Стапувало во сила дека сите робови дотогаш црнци, било каде на територијата на Соединетите држави се автоматски слободни. Не требало секој роб поединично да поднесува молба до властите, за да бидува ослободен законски. Цуку со еден акт од страна на председателот, сите автоматски станале законски слободни. Меѓутоа, дали сите биле де факто слободни? Тогаш кога дента кога бил подпишан законот, се уште имало робови кои што под камшик работеле на нивите на господарите. Значи, фактички не им дошла слобода, но законски сите биле слободни. Тоа стапило во сила. И сега, кога дошла веста до секој поединечен роб, во секој поединечно домакинство, дека таков и таков закон стапил во сила, и ако тоа било поверувано и прифатено со радост, дори тогаш бившиот роб можел да се почувствува слободен со самото тоа што верува во председателскиот акт. Сега, сега тој не мора илегално да бега, ако сакал да бега и да се спаси од робство, Сега можел тоа да го направи легално. Сега можел слободно да, да го напушти имотот на својот господар и да биде слободен. Може би пак со, со неволи, може би господарот ќе дава отпор, ќе сака да го задржи. Може би пак ќе треба да бега, да помине и низ маки и тешкоти, но сега законот бил на негова страна сега бил законски слободен и тоа му давало голема сила во однос на предходниот случај, кога законот бил против него. Значи, кога не веруваме во вестината за универзалното законско оправдање, а повеќето христијани не веруваат, со тоа ние имаме и погрешна представа за тоа како се оправдувал Израелецот во Стариот Завет. Ние мислиме дека се оправдувал со својата жртва. Секојаш кога принесувал жртва. Што е погрешно. Се оправдувал само на денот на помирувањето, кога еврејскиот првосвещеник вршал помирување во светињата на светињите за целиот Израел истовремено. Значи, за целиот Израел истовремено се вршало тоа помирување. Не се вршало помирување така што првосвещеникот ќе го споменувал секој еден израелец по име и секое семејство по име и за секое име одново и одново да прска седум пати по поклопецот на милоста, што читавме, нели, за тој ритуал на Јом Кипур во 16 глава од Левитската книга. Туку тој еднаш за секогаш со крвта на господовиот јарец, седум пати попрскал на денот на помирувањето по поклопецот на милоста и тоа било помирување за целиот Израел. Значи, тоа одговара на универзалното законско оправдание, кога Бог со Христовата жртва го измерил целиот свет со себе. Сите исто, значи, заедно, целото човештво, целиот свет бил законски оправдан со Христовата жртва, иако тоа не си дека секој човек поединечно бил фактички ослободен од гревот и фактички оправдан. Тоа се случува дури кога секој човек ќе ја поверува вистината на Евангелието, ќе ја прифати таа жртва и ќе ја доживе таа промена, таа преобразба под дејство, под, со силата на Светиот Дух. Што направиле адвентистите на седмиот ден? Тие го побркале помирувањето со небесниот истражен суд. Меѓутоа, ако за небесниот истражен суд веруваат дека се случил на истекот од 2300 вечери и утрени, како што вели изворниот текст, или дека заседнал од 1844 година наваму, дали спра Библијата е исправно да се верува дека и помирувањето што Господ го извршил во небесното светилиште е нешто што тој го направил дури 1844 година. Кога Библијата ни вели дека со неговата крв Со неговата жртва на крстот е извршено тоа помирување. И тоа кога се вознел по воскресението и кога била призната и прифатена неговата жртва од страна на Отецот, тогаш де-факто тоа помирување било во сила за целиот свет. Што ни вели книгата на пророкот Данијел и со неја ќе прекинеме за денес – за во ќе предложиме вечерва. Ќе отвориме во книгата на пророкот Даниел 9 глава, бидејќи таму се споменува кога, во кој временски рок треба да се изврши помирување за гревот. Даниел 9 глава, каде што ангелот Гаврил или Габриел му ги објаснува на пророкот 70 седмици кои што се определени за еврејскиот народ. И што вели што вели тука ангелот во книгата на пророкот Даниел, 9 глава, читаме 24 тиот стих. 70 седмици се определени за Твојот народ и за светиот Твој град, за да биде крај на престапот, за да му се стави печат на гревот и избришани беззаконијата, за да биде доведена вечната правда, за да им се стави печат на виденијата и пророците и да биде помазан светиот на светиите. Значи, во кој период треба да се случи крај на престапот, печат на гревот и избришани, а во изворниот еврејски текст вели измирени, помирени беззаконијата. Во кој период тоа требало да се случи? 70 седмици. Кога завршуваат 70 седмици? Завршуваат во првиот век. Бидеќи Христовата жртва била во средината на последната, 70-та седмица, како што тука било проречено. Значи, Библијата прорекла дека помирувањето за гревот или во овој превод бришењето на беззаконијата, не знам како е о Константинов, крајот на престапот требало да се случи во рокот од тие 70 седмици. Помирувањето е нешто што Господ го извршил со својата смрт, воскресение, и тогаш кога била потврдена неговата жртва во небесното светилиште, тогаш било извршено помирување за целиот свет, законско оправдание за целиот свет. Од сега натаму секој кој што ја слуша оваа вест, Ако ја верува, треба да се измери со Бога поединечно. Тоа значи да се покае за своите гревови, да се крсти со вода и со дух свети. И на тој начин да започне да живее еден нов живот. Дали сега разбираме разликата? Значи, Бог не го помирувал светот поединечно, секое име поединечно, како што е тоа во небесниот истражен суд, туку го остварил помирувањето еднаш за секогаш со Христовата жртва за целиот свет истовремено. Како што старозаветниот првосвещеник, кога вршил помирување во светината на светините со крвта на Господовиот јарец, над поклопецот на милоста, вршел помирување за целиот Израел истовремено. Кој е тој што отпагел од ова од ова помирување, од ова оправдание, само оние кои што тој ден не ги измачувале своите души, не се молеле и не постеле, значи кои што не биле понизни како што требало според Божијата заповед. Така и ние Господ го избрил целиот свет со себе. Го оправдал законски целото човештво со Христовата крв. Тоа не го направил за секој човек поединечно, откако луѓето поединците ќе поверува. Но сега, ако некој не верува во оваа објективна вистина, тогаш тој некој поединечно отпаѓа од Божијата милост и на крајот, ако не се покаја, ќе биде осуден за вечна смрт. Ова е корекцијата што требала да се изврши во адвентистичкото верување, во врска со помирувањето. А вечерва ќе се позанимаваме со една друга корекција во врска со адвентичкото верување околу старозаветното, па и небесното, новозаветното светилиште – А тоа е одговорот на прашањето. Кога светилиштето бивало осквернето со греф? Адвентистите верувале, традиционално, дека тоа се случува тогаш кога крвта на закланата жртва за греф ќе биде внесена во светилиштето, или како што читавме, кога ќе се намачка олтарот, роговите на олтарот, или кога ќе се попрска завесата во внатрешната на светилиштето. Значи, тогаш кога крвта се внесува во светилиштето, тогаш преку крвта се осквернува самото светилиште. Така гласи традиционалното адвентичко верување. Дали е тоа точно? Или не е точно? Ке слушнеме оваа вечер И затоа поведете со почеток во 18 часот на денешното наше вечерно богослужение. Нека му е фала и слава на Господа, вечно амин.